Եթերում Արցախի հանրային ռադիոյի քաղաքականացուդարձ հաղորդաշարն է։ Որվա թեման թե ինչպես չի կարելի մինչև գետը չհասած Բոբի կանալ։ Խոսափողի մոտ է քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Խաջյանը։ Ժողովրդական ասացվածքից բխող կենսական նշանակության այս խորհուրդը Որպես բարի կամքի արտահայտություն կցանկանայի փոխանցել մեր Չարաբաստի Կարևանին, Ադրբեջանին, ավելի կոնկրետ այդ ամփարունակ երկրի իշխանություններին ու դրանց հլու հպատակ լրատվամիջոցներին։ Մանավանդ բարձում է մեկ կաթիլ անգամ ջուրել չկա Բաքվիսին պատրանքները պտուղ այդ գետում, քանզի այն վաղուց ցամաքած է։ Ինչ ցամաք գետի մասին է խոսքը կարող եք հարցնել։ Պատասխանում Գետն այդ ի տարբերություն հայոց պատմական մուխանքի ներկայիս ադրբեջանական մուղանի տափաստանն անիմաստ հատող բազմաթիվ ցամաքած գետակների զուտ երևութական է, որ զուգում է դեպի Եվրոպա պատկերավոր ասած Ստրասբուրգի գետաբերան եւ իր երկար ու ձիգ հունի մեջ բնական ջրի փոխարեն բացարձակապես քաղաքական դիվանագիտական ցնորք է պարունակում։ Եվ ահա Բաքվում անսպասելի, որպես նրա ավանդական սկուտեղային դիվանագիտության ու դրանից բխող զգայախապության հետևանք, տարեվերջի այս օրերին մեկ են հանգել են այն փայլատակուն մտքին, թե հայտնաբերել են տասնամյակների պատրանք այն փրկարարգետը, որի անպարունակ հոսանքում կարող են ոչ միայն փոքրինչ զովացնել խաշնարացի իրենց ճակճկուն ու դատրած ոտքերը, այլև նրա հունն ի վար քայլելով վերջապես տեղ հասնել ու կյանքի կոչել Ղարաբաղ բիզիմդիր, այսինքն Ղարաբաղամերն է անհեռանկար չաշրկված նկրտումը։ Երևութական գետն այդ պայմանականորեն անվանենք Եվրախորհրդարանի բանաձե։ Ահա թե ինչու։ Բանն այն է, որ միջազգային այդ հեղինակավոր կառույցը Եվրախորհրդարանը որի պաշտոնական նստավայրը Ստրասբուրգն է, Ֆրանսիայի Էլզաս նահանգի մայրաքաղաքը, Տարեվերջյան իր լիագումար նիստում օրերս դեկտեմբերի 12-ին քննարկելով ընդհանուր արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության քաղաքականության իրագործման մասին իր ամենամյա հաշվետվությունը, քննարկել եւ ընդունել է արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության ոլորտում Եվրամիության ընդհանուր քաղաքականության մասին ամենամյա բանաձևը։ Ինչպես հայտնի է, Փաստաթղթի նախագիծը նստաշրջանի քննարկմանն են ներկայացրել Եվրախորհրդարանի միջազգային գործերի կոմիտեի նախագահ, Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության փոխնախագահ Դեվիդ Մակալիստերը եւ Եվրահանձնաժողովի փոխնախագահ, Եվրամիության արտաքին քաղաքականության ու անվտանգության գծով գլխավոր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերին Մանաձևը, որը վերջին նստաշրջանում Եվրախորհրդարանի ընդունած որոշումներից կարելի ասել ամենակարևորն է, աժանացել է քվեարկության մասնակիցների ճնշող մեծամասնության հավանությանը, զայների 401 կողմ եւ 173 դեմ հարաբերակցությամբ։ Այն ամփոփում է արտաքին քաղաքականությունն անցած տարում եւ որոշում է դրա հիմնական առաջնահերթություններն ապագայում, ինչպես նաեւ ի կատարումն իրավաբանորեն պարտադիր է Եվրամիության բոլոր հաստատությունների ու երկրների համար։ Հարկե նշել, որ այդ ցավալուն ու միանգամայն հակեցած բանաձևում արձանագրված են ոչ միայն Եվրոպայում, այլև այլ մարտցամաքներում արկա եւ առաջկա հավանական, կարելի ասել բոլոր գլխավոր խնդիրներն ու մարտահրավերները, սկսած համաշխարհային կլիմայի վտանգավոր շեղումներից, մինչև տարբեր երկրներում ու տարածաշրջաններում տիրող սուր սոցիալական իրավիճակները, համընդհանուր խաղաղությանը սպառնացող միջպետական պատերազմներն ու ներպետական հակամարտությունները եւ այլն։ Բանաձևի կարևորությունն ու նշանակությունն առավելապես պայմանավորված է նրանով, որ այն որոշում է Եվրամիության հիմնական արտաքին քաղաքական սկզբունքներն ու կողմնորոշումները գալիք տարվա համար։ Ինչպես որ նախորդ տարիներին ընդունված համաժեք փաստաթղթերում, այս անգամ եւս Եվրախորհրդարանն իր բանաձևում որոշակի սկզբունքային մոտեցում է ցուցաբերել նաեւ արկա հակամարտությունների կարգավորման խնդրին։ Մասնավորապես, ինչպես նշված է փաստաթղթի 19-րդ հոդվածում, մեջբերում եմ Եվրախորհրդարանը վերահաստատում է Եվրամիության կողմնակցությունն իր գործընկերների ինքնիշխանության, անկախության եւ տարածքային ամբողջականության աճացությանը ընդգծում է սառեցված բոլոր հակամարտությունները միջազգային օրենքին, նորմերին ու սկզբունքներին համապատասխան կարգավորելու անհրաժեշտությունը։ Մեջբերման ավարտը Ընդ որում, ինչպես նշված է Բանաձևի նախաբանում, այդ ամենն արձանագրվել է հաշվի առնելով Հելսինկիի 1975 թվականի եզրափակիչ ակտը, որ հրապարակել է Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության կազմակերպությունը, մեզ բոլորիս քաչայտնի ԵՀԿ, որի Մինսկի խմբի համանախագահության միջնորդությամբ ու հովանու ներքո ՄԱԿ-ի լիազորմամբ արդեն 40 դարից ավելի իրականացվում է ադրբեջանա-ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացը։ Այդ համատեքստում մասնավորապես Բանաձևի հեղինակներն առանձնացրել են Արևելյան Ուկրաինայում Դոնբասում, ինչպես նաև Ղրիմի թերակղզում տեղի ունեցող հանրահայտ իրադարձությունները, որոնց համար նրանք մեղքի առյուծի բաժինը վերագրում են Ռուսաստանին։ Արասարակ փաստաթղթում հիմնական թերախ է դարձած Մոսկվայի քաղաքականությունը, ինչը հասկանալի է պայմանավորված է առանձնապես վերջին տարիներս Արևմուտք Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ Ռուսաստան փոխհարաբերությունների հարաճուն վատ տարածմամբ որպես 20-րդ դարի երկրորդ կեսի տխրահարճակ սառը պատերազմի արտահայտություն, այդտեղից բխող փոխադարձ պատժամիջոցների կիրառմամբ։ Մասնավորապես, ինչպես նշվում է նույն 19-րդ հոդվածում, մեջբերումը Եվրախորհրդարանը վերստին հայտարարում է, որ դատապարտում է Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի անօրինական բռնազավթումը եւ ռազմական ինտերվենցիան Ուկրաինայի արևելքում, կոչեանում շարունակել ջանքերը ապահովելու համար Մինսկի համաձայնագրերի կատարումը եւ կոչեանում երկարաձգել Եվրամիության պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ այնքան ժամանակ, քանի դեռ նա չի համապատասխանել այդ համաձայնագրերին։ Մեջբերման ավարտը։ Միևնույն ժամանակ Անդրադառնալով հետխորհրդային տարածքի սարեցված հակամարտություններին, Եվրախորհրդարանն իր այդ հերթական բանաձևում այսօր արդեն որերորդ անգամ քար դրություն է պահպանում Ադրբեջանի, այսպես ասած, տարածքային ամբողջականության խնդրահարույց հարցում։ Թվում է թե քարլորությամբ այս երողությունը պիտի որ հերթական անգամ սառը ջուր մաղաց լիներ Բաքվի իշխանությունների գլխին, ստիպելով ընդունել թեկուզ եւ դառը, բայց եւ նրանց համար օգտակար այն շմարտությունը, որ ոչ Լեռնային Ղարաբաղն է ղրիմ, ոչ Ադրբեջանը, Ուկրաինա եւ ոչ էլ Հայաստանը, Ռուսաստանը վերջնականապես հասկանալ, որ չնայած կարծես թե արտաքին առանձնակի նմանություններին, երկու պարագայում էլ այնուամենայնիվ արմատապես տարբեր իրողություններ են, դեպքերի զարգացման պատճառահետևանքային յուրահատուկ կապերով ու հակամարտության մասնակիցների այլ կազմերով եւ դերակատարներով։ Այո, երկու դեպքում էլ թե Լեռնային Ղարաբաղը եւ թե Ղրիմի թերակղզին թեկուս տարբեր ժամանակներում ավելի քան 30 տարվա կտրվածքով այնուամենայնիվ խորթային իշխանության օրոքեն կամայական որոշումներով նվիրաբերվել համապատասխանաբար Ադրբեջանին եւ Ուկրաինային։ Բայց եթե Ղրիմը Կիևի իրավայենթակայությանն է հանձնել կայացած խորհրդային պետության օրենսդիր մարմնի Գերագույն խորհրդի որոշման հիման վրա, այսինքն ունի որոշակի իրավական ուժ, ապա Լեռնային Ղարաբաղը Բարիս Բոն իմաստով բռնակցվել է Ադրբեջանին երրորդ կողմի, այսինքն Ռուսաստանի քաղաքական կառույցի բոլշևիկյան կուսակցության Կովկասյան բյուրոյի որոշմամբ։ Ինչը ճունի եւ ոչ մի իրավական եզր օրինականության հետ, թե միջպետական հարաբերությունների եւ թե միջազգային օրենքի հարթություններում։ Այո, երկու դեպքում էլ թե Ղրիմում եւ թե Լեռնային Ղարաբաղում համաժողովրդական քվեարկությամբ են իրականացվել պարտադրված մետրոպոլիայից անջատվելու գործընթացները։ Բայց եթե Ղրիմում հանրակրվեն իրականացվել է երրորդ, ընդորում շահագրգիռ կողմի, այսինքն Ռուսաստանի հորդորմամբ ու զինված ներկայության պայմաններում ապա Լեռնային Ղարաբաղում բնակչության սեփական նախաձեռնությամբ ու նախկին մետրոպոլիայի, այսինքն Ադրբեջանի կողմից չհայտարարված պատերազմի պայմաններում առանց երրորդ կողմի, այսինքն Հայաստանի անզեն կամ զինված ներկայության, այլ կերպ ասած առանց քվեարկության մասնակիցների անվտանգության ապահովման որևէ երաշխիքի Եթե Ղրիմի ռուսական պարտությունն ընդամենը երկդարյա տևողություն ունի եւ թերակղզու ռուս բնակչությունը հազիվ թե որևէ հիմք ու իրավունք ունենա վկայակոչելու այդ երկրամասում իր նախնիած հինավուրց պատմական արմատները, ապա Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչություն անհիշելի ժամանակներից է լի իրավ տեր ու տիրական իր Արցախ պատմական բնորանին Եթե Ղրիմի ռուս բնակչությունը թերակղզին Ռուսաստանի կազմից Ուկրաինայի կազմ հանձնելու տարում 1954 թվականին որպես բողոքի նշան սպտուն անգամ չի անել եւ միայն վերջերս հազիվ 4 տարի է ինչ ոդքի է ելած պաշտպանելու համար իր իրավայենթակայությունը Ռուսաստանին, ապա Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչությունը պարտադրված ադրբեջանական լծից ազդագրվելու համար մշտական պայքարի մեջ է, սկսած Կոբյուրոյի հուդայական որոշումն ընդունվելու օրվանից 1920 թվականի հուլիսի 5-ից առ այսօր։ Եվ վերջապես Ղրիմցիների ազգային ինքնորոշումը եւ նրանց վերադարձ այսպես ասած հայրենի օջորքի տակ որպես վերջնանպատակ առարկայանում ու սահմանափակում է Ռուսաստանի կազմում ինքնավարության կարգավիճակով։ Մինչդեռ Արցախայության ազգային ինքնորոշումը պսակվել է ոչ միայն Ադրբեջանի գաղութային լծից վերջնական ազդագրմամբ, այլև, որ ոչ պակաս կարևոր նվաճում է, անկախ ինքնիշխան ազգային պետականության հրշակմամբ ու կայացմամբ հանձինս Լեռնային Ղարաբաղի կամ ներկա դրությամբ Արցախի հանրապետության պետական կառավարման իր բոլոր անհրաժեշտ հաստատություններով ու խորհրդանիշերով հանդերձ հանրապետության նախագահ կառավարություն, ազգային ժողով, կանոնավոր զինված ուժեր, համանadrություն, օրենսդրություն, պետական օրհներգ, պետական դրոշ եւ այլն։ Գումարելների այդ անվերջ շարանը անշուշտ արդյունք է Արցախայության կողմից միջազգային օրենքի այն դրույթի իրականացման համաձայն, որի ժողովուրդներն ունեն ինքնորոշման իրավունք, ամրագրված ինչպես ՄԱԿ-ի կանոնադրության մեջ, նույնպես եւ Հելսինկի վերանշված եզրափակիչ ակտում հիմնարար մի փաստաթուղթ, որն իր հերթին Սևոլ սպիտակի վրա առանձնակի հղումով արձանագրված է Եվրախորհրդարանի խնդրոարարքա բանաձևում։ Ահա Բաքվի մշտական մտահոգության առարկա հենց այդ կարևոր հողն է, որ մեղմասած վրիպել է, եթե չասանք գիտակցաբար աչքաթող է արված ադրբեջանի իշխանությունների ու նրանց կամակատար վերլուծաբանների կողմից, որոնց հայտարարություններում ու շարադրակներում այն լիովին բացակայում է եւ փոխարենը շեշտադրում է բանաձևի 19-րդ հոդվածի այն դրույթը, ըստ որի կրկնում հիշեցնում եմ, Եվրախորհրդարանը վերահաստատում է Եվրամիության կողմնակցություն ներգործընկերների ինքնիշխանության, անկախության եւ տարածքային ամբողջականության աճակցությանը։ Համաժամանակ ընդգծելով սառեցված բոլոր հակամարտությունները, միջազգային օրենքի նորմերին ու սկզբունքներին համապատասխան կարգավորելու անհրաժեշտությունը Իսկ որ միջազգային օրենքի նորմերի ու սկզբունքների այդ համատեքստում մոնումենտալ դերակատարություն ունի ԵՀԿ Հելսինկի եզրափակիչ ակտներ անբեկաների հրամայականներով ուժի չկիրառումը, տարածքային ամբողջականությունը եւ ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, կարծում եմ, բարձր հասկանալի է միջազգային իրավագիտությանը քիչ թե շատ հաղորդ յուրաքանչյուր մտավորականի առանձնապես իրավագետի ու քաղաքագետի։ Մինչդեռ ահա բարձվում է բացառությամբ բաքվեցի ճորոմոբանների բայց քարը գլուխը որ նրանք չեն նկատել, չեն հասկացել եւ կամ ինչպես նշեցի, գիտակցաբար աչքաթող են արել այդ ակնհայտ իրողությունը։ Ընթունենք թե այդպես է։ Սակայն այնուամենայնիվ համաձայն է, որ գեղծարարության ցանկացած դրսևորում ի վերջո իր որոշակի սահմաններն ունի, ինչը նույնպես բացառվում է Բաքվի պարագայում, որի իշխանական թե քաղաքական աշխատասենյակներում այդ հիվանդագին երևույթը փաստորեն քրոնիկ համախտանիշ է դարձած։ Կարծես թե քիչ է որ կերծում, յուրացում կամ պարզապես բարբարոսաբար ոչնչացում են հայ ժողովրդի, ինչպես նաև Ադրբեջան հորժորժվող գաղութատիրության մեջ ոչ սեփական կամքով հայտնված ազգային փոքրամասնությունների պատմամշակութային արժեքները, այսել հա քանի ռորտ անգամ գլխիվար շրջված են ներկայացում ու մեկնաբանվում միջազգային իրավունքի տիրույթում շրջանառվող փաստաթղթերը։ Ասվածուն եւս մեկ անգամ համոզվելու համար կարծում եմ բավական է պարզապես հպանցիկ աչք ածել ադրբեջանական մամուլում Եվրախորհրդարանի դեկտեմբերյան բանաձևին նվիրված հրապարակների սոսկ վերնագրերին։ Եվրամիությունը դարձյալ հաստատել է, որ Լեռնային Ղարաբաղը եւ բռնազավթված շրջաններն Ադրբեջանի հողերն են։ Հաջորդը Իլհամ Ալիև խոշորագույն հաջողությունը Բրյուսելը հայտարարել է Ղարաբաղը կարող է լինել միայն Ադրբեջանի կազմում։ Հաջորդը Իլհամ Ալիևի արտաքին քաղաքական ռազմավարության բացարձակ հաղթանակը։ Հաջորդը հայերի կատարյալ ձախողումը Եվրամիությունում եւ այլն եւ այլն։ Շարունակեմ թվարկումներ։ Պարզապես նշեմ, որ Եվրախորհրդարանի այս տարվա վերջին բանաձևում, որի ամբողջական տեքստն ուսումնասիրել եմ ծայրից ծայր, խոսք անգամ չկա ոչ Ադրբեջանի եւ ոչ էլ Լեռնային Ղարաբաղի Ղարաբաղի մասին, առավել եւս Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան կամ ինչպես Բաքվում են սիրում էապես խեղաթյուրված ձևակերպմամբ ներկայացնեն հայ-ադրբեջանական Լեռնային Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման մասին։ Իհարկե, կարելի է հասկանալ, որ այդ ստահոտ քաղաքական ճամարտակությունները մեն մի սպառողն են, ներքին լսարանը, հանձենս ադրբեջանական հանրության։ Քանզի թե Երևանում, թե Ստեփանակերտում եւ հուսամ թե Եվրոպաներում վաղուց արդեն դադարել են զարմանալ պաշտոնական Բաքվի նման խեղկատակություններով։ Համենայն դեպս մենք հայերս Քանիցս հիշեցրել, զգուշացրել ենք մեր Չարաբաստիկ հարևանին, որ Արցախի հիմնախնդիրը վաղուց արդեն լուծված է։ Արցախայությունը թե նախկին խորհրդային միության օրենսդրական դրույթների, թե միջազգային օրենքի հիման վրա համանadrորեն ինքնորոշված է եւ ինքնուրույն իր ապագան է կառուցում, ամրապնդում իր անկախ ինքնիշխան պետականությունը, այնպես որ ոչ մի իմաստ չունի հերթական անգամ գետը չհասած բոբի կանալ նորից։ Ի վերջո գետն այդ վաղուց Samakası.